poštovani cijenni džemate, budući da nam se uskoro približava nama drag gost Mubarek mjesec Ramazan, u kojem najčešće, najčešće muslimani zbog vrednovanja dobrih dijela u njemu izdvajaju zekat. Također približila nam se i sezona ubiranja usijeva, plodova, žitarica, na koje također izdvajamo zekat. Inšallahu ta'ala uz Allahovu dozvolu ove džume govorit ćemo nešto o propisima, o propisima zekata. Moleći Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Zekat u arapskom jeziku ima značenje porasta, povećavanja, uvećavanja. Pa se u arapskom jeziku kaže zekat zr'u kada sjeme iznikne i zraste. Dok se u arapskom jeziku, dakle u šerijatu, pod zekatom misli na hak, kako se kaže u knjigama, fiqha haqqun yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi shurutin makhsusa li ta'ifatin makhsusa dakle pravo koje je obaveza izdvojiti iz imetka nakon što taj imetak dosegne određenu granicu, nisob, pod određenim uvjetima, uslovima i određenoj skupini, skupini ljudi. Kao što vam je poznato, zekat je jedan od temelja Islama. Naprotiv, nakon dva šehadeta, svjedočenja da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik i nakon namaza zekat je najvažniji temelj Islama. Na što ukazuje i Allahova knjiga i sunnet Allahov poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala na brojnim mjestima, kaže u suri Al-Baqara wa aqimu salat, wa atu zeka i uspostavljajte namaz uspostavljajte namaz i vi i vaša porodica u vašoj porodici i izvajajte zekat. Kaže u suri Tawbe, hud min emuvalihim sadakaten tu tahiruhum wa tu zekihim biha. Uzmi, uzmi o Muhammede iz njihovih imetaka zekat kako bi ih njima očistio. Allahu poslanik alihi salacom u vjerozosom hadisu kod Bukhari i muslima u hadisu Abdullah ibn Amra kaže bunijel islamu na hams. Islam je sagrađen na pet stubova, na pet temelja na svjedočenju da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Allahu poslanik na uspostavljanju namaza, izdvajanju zekata, hodočašćenju kjabe i postu mjeseca Ramazana. Također u vjerodosljenom hadisu kod Buhari i muslima u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma, Allahu poslanik, dobro vam poznat slučaj, Allahu poslanik alihi sallam kada je slao Muaza ibn Džebala u Jemen, rekao mu je oporučivši, ud'uhum ila šehadeti la ilaha illa vani Muhammedan Rasulullah. Pozovi, a stanovnici Jemena su bili sredbenici knjige, židovi i kršćani. Pozovi ih da posvjedoče da nema drugog Boga, dostanog obožavanja osim Allaha i da sam ja Muhammed Allahov poslanik. Fa in hum atauli dalik. Pa ako ti se oni u tome odazovu pokore, fa a'lim hum anna Allah eftarada alihim hamse salavat fi kulli jevmin wa lejle. Ako se u tome odazovu, onda ih obavijesti da im je Allah propisao pet, obavljanje pet namaza. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم Ako se o tome odazovu, počnu obavljati namaz, pet namaza, svaku, svaki dan i noć, onda ih obavijesti da im je Allah propisao, stavio u obavezu zekatu njihovim imecima, koji se uzima od njihovih bogatih i daje njihovim siromašnim. Stoga su svi islamski učinjaci u svakom vremenu, na svakom jeli, mjestu složni da je izdvajanje zekata obaveza izdvajanje zakata je obaveza. Mudrosti izdvajanja zakata su brojne. Pa tako, kao što vidite, izdvajanjem zakata mi dakle, ispunjavamo jedan od temelja Islama, naše lijepe vjere koja je zasigurno garant čovjekove sreće i uspjeha i na Dunjalku i na Ahiretu. Također čovjek izdvajanjem zekata približava se Allah subhanahu wa ta'ala. Njegova vjera, njegov iman raste, povećava se. Naprotiv, izdvajanje zekata izdvajanje zekata dokaz je njegovog imana. Vama je dobro poznato, naročito u Kur'anu, kur'anskim tekstovima za zekat se kaže sadaka. Kada se govori o propisu zekata, govori se dakle ovim terminom sadaka, sadaka. Uglavnom, ha, a mi u našoj lijepoj vjeri imamo sličan termin, sitk. Ima značenje iskrenosti. Pa je stoga sadaka tako i nazvana. Jer ona, dakle, govori o našoj iskrenosti, u našoj, u našoj vjeri. Zatim, od mudrosti izdvajanja jeli, zekata i koristima izdvajanja zekata, e, dobivanje brojnih nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala, uvećavanjem tog imetka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, jemhaqu Allahu riba wa yurbi sadakat. Allah poništava kamatu, a uvećava, uvećava vašu sadaku. Također kaže, وَمَا آتَيْتُ مِرْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ Ha, ona imeta koji vi dajete da bi se uvećao sa imetkom drugih ljudi, dakle kamata, dobro znajte, odma fela, odma fa. Fela jerbo indala, dobro znajte da se kod Allaha neće uvećati. Međutim, وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمَضَئِفُونَ Ali onaj zekat koji dajete, tragajući za Allahim zadovoljstvom, dobro znajte da se takvima njihova dobra djela uvećavaju. Također, zekatom se čisti imetak, priziva se Allahu bereket na onaj imetak koji ostaje nakon izdvajanja zekata. Onaj koji izdvaja zekat, čisti se od pohlepe, od škrtosti, čisti se od loših dijela, od grijeha, kao što je rekao Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, da sadaka briše loša dijela, briše grihe kao što voda gasi, gasi vatru. Također zakatom se ispunjavaju domašnjih muslimana, ona zloba i zavist ukoliko je postojala u prsima siromašnih muslimana kada im dođu braća bogati muslimani izdvoje zekati svojih dakle i metaka i dadnu njima ako je bilo te zavisti bilo te zlobe zasigurno će otići iz njihovih prsa i zasigurno izdvajanjem zekata zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati tog imetka kojeg nam je Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala podario koji je obavezan izdvojiti zekat obavezan je izdvojiti zekat svaki onaj kod koga se ispune ova tri sljedeća uslova dakle islam prije svega da je musliman. Jer je zekat ibadet, a ibadeti se ne primaju osim od muslimana od nevjernika se ne prima nijedan ibadet. Sve dok ne vjeruju Allaha, ne vjeruju Allahu poslanika, od njega se ne prima ibadet. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o zekatu konkretno kaže وَمَا مَنَعْهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبَرَسُولِهِ A nije bilo drugog razloga zašto njihove sadake, njihovi metak kojih su udjeljivali nije primjen kod Allaha subhanahu wa ta'ala osim zbog toga što su ne vjerovali u Allaha i ne vjerovali u Allahov poslanika Muhammeda alaihi salatu sallam. I Ebu Bekr radijallahu ta'ala mi je rekao rekao za zekat, rekao je hadihi faridatu sadaka faradaha Rasulullahi alihi salatu wa salam ala muslimin. Ovaj zekat jeste obaveza koju je Allahu poslanik alihi salatu wasalam propisao muslimanima. Zatim, dakle, drugi uvjet jeste nisab, da se dakle u imetku dosegne određena količina, određena granica, vidjet ćemo, i dakle da ta količina i metka pre godini, kako je došlo kod Ibn Mađe i kod drugih muhadisa, u vjerodostrom hadisu koja ga ocjenje šeh Albani, da je rekao Allah u poslanika alihi salatu sam, la zekate fi malin hatta jahula alihi l'hav. Nema zekata u imetku sve dok nad njim ne prođe godina dana. Mora dakle na tom određenom količinom da prođe godina dana. Što se tiče onoga koji poričuje obavezu izdvajanja zekata, Onaj koji poče kaže nema zekata u islamu, ne izvaja se zekata u islamu koliko to kaže svjesno, sa znanjem. Naravno, nikoga nije prisilio na takvu rečenicu, na takav izgovor, takva osoba postaje nevijenika, nad njim se sprovode propisi nevjerstva dok ukoliko osoba koja je daleko od islamske sredine odgojena, odrasla, daleko dakle, od mjesta na kojima se govori o Allahove vjeri, odrasla u nevijenčkim zemljama ili friško primila islam, pa tako je li izgovori, takva osoba ako Bog da ima opravdanje, međutim podučava se je li tome propisu, ne smije li se to više je li učiniti. Dogoditi. Što se tiče one osobe koja iz svoje škrtosti ne daje zekat, iz svoje škrtosti priznaje, jest zekat je obavezan u islamu, međutim ne izdvaje svoje škrtosti, voli dakle i metak, takva osoba samim tim svojim činom ne postaje nevjernik, ne izlazi iz vjere zbog jasnog vjerodostojnog hadisa kod imama muslima. Kod imama muslima da je Allah poslanik alihi salacom govoreći o osobi koja je škrtosti ne izdvaja zekad na zlato i srebro gomila i ne izdvaja na Allahom putu, takva osoba će biti kažnjavana sutra na sudnjem danu, zatim nakon kažnjavanja vidjet će svoj put ili ka džennetu ili ka džahennemu njegov put će biti ili ka džennetu ili ka džahnemu, da je takva osoba samom svojom škrtošću, neizdvajanjem zekata i škrtosti postala nevjernik ne bi dakle vidjela svoj put do dženeta ne bi džennet uopće, uopće, bio, uopće bio u opciji. Zatim što se tiče i metka na kojeg je potrebno izdvojiti zekat, dakle nije sav metak, već dakle određene kategorije metka, to, to je zlato i srebro Zlato i srebro. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يَكْرِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Oni koji gomilaju zlato i srebro, ne izdvajaju ga na Allahom putu, ne daju zekat, obradu ih bolnom patnjom. I Allahov poslanik alihi sallam je rekao u vjerodosnom hadisu kod imama muslima, onaj nema jednog vlasnika zlata i srebra koji ne izdvaja zekat na njih da na sudnjem zlato i srebro neće biti pretvoreno u cigle koje će se zagrijavati u džehennemu, zatim će se tim ciglima pržiti njegovo čelo, njegovi bokovi i njegova leđa u danu koji traje 50.000 godina. Kad god se koja ta cigla ohladi, ponovo će biti zagrijana u džehennemu i ponovo će se njome pržiti njegovo čelo, bokovi i njegova, njegova leđa. Što se tiče dakle zlata i srebra, tajni sab, ta granica, minimalna granica koja se mora posjedovati, koja je čovjek morao izvojiti zekat, jeste 85 grama zlata ili 595 grama srebra. Ukoliko ima se manje od toga zlata ili srebra, ne izdvaja se zekat. Ne izdvaja se zekat. Ukoliko se ima više, onda se na to izdvaja 2,5%. 2,5%. Što se tiče i meta, novaca, para, Također na njega treba izdvojiti zekat kako odrediti nisab tih para, taj, te količine koja mora da pregodini, otisimo fino u zlataru, pitati pošto je zlato, pitati pošto je srebro, pomnožiti sa spomenutom količinom zlata ili srebra i dobiti dakle tu visinu novca na koju je obaveza izdvojiti zekat ukoliko pregodini. Dakle, je ovo zlato 85 grama i ovo srebro 595 grama i ovih nekih 3600 do 4000 maraka, dakle mora da pregodini od početka do kraja, da bi se na njih izdvojio 2,5% kao zekat. Zatim izdvaja se zekat na žitarice, na žitarice, posjeve koje dakle uberemo sa naše zemlje. Izdvaja se odmah, Dakle, ovdje nije uslov da pregodimo. Već, dakle, čim se skine pšenica, čim se skine ječam, ukoliko je, dakle, pogodno, može se odmah jesti, može se odmah nositi u mlin ljeti, potrebno je izvojiti zekat. Wa atu haqqahu yawma hasadi i siromahu dajte njegovo pravo odmah čim, dakle, poženjete, čim skinete te plodove. Dakle, izdvaja se odmah. Kako se izdvaja, koliko se izdvaja? Ukoliko te ti su usjevi obrađivani od strane čovjeka, samo čovjek je zaljevao, kopavao, obrađivao sve, Ha, obaveza je na te žitarice izdvojiti 5% kao zekata. Ukoliko čovjek ništa od sebe nije obrađivao, nije zaljevao, nije navodnjavao i ostalo, obaveza je izdvojiti 10% na to. Međutim, na većini naših jeli, prostora čovjek obrađuje, a kiša dolazi sa nebesa. Allah subhanahu wa ta'ala spušta kišu sa nebesa, a čovjek jeli, pršio, je okopava i ostalo. Pa s toga islamski učenjaci kažu da na te ukupne žitarice koje se uberu izdvaja se 7,5%. 7,5%, dakle nije ni 10, ni 5, već 7,5% pod uslovom da bude tih žitarica 612 kg najmanje. Kada skinemo pšenicu, pogledamo ili odoka ili izvagamo, ako se može još bolje, ako ima više od 612 kg, tada smo obavezni da na te žitarice izdvojimo zekat 7,5%. Zatim što se tiče imetka na koji se izvaja zekat, također to je stoka. To je stoka. I ovdje, dakle, treba imati najmanje 30 krava. 30 grla, dakle, krava ili 40 ovaca. To je najmanje. To je najmanje. I ova stoka mora također da bude godinu dana kod vas. I uslov je također da mora cijelu godinu ili veći, veći dio godine da bude na ispaši. E, dakle, da ih vi jeli, hranite i to vidite kod sebe ustajamo. Već dakle, takva stoka uslov je da bi se bio obavezan izdvojiti zekat na nju da bude na ispaši. I uslov je da se ne koristi za rad. Dakle, se koristi za rasplodnjavanje i ostalo. I četvrta vrsta imetka jeste trgovačka roba a to je sve ono što je pripremljeno za trgovinu, od stanova, od automobila, od stoke i ostalo, od sve robe u radnji, onaj dan kada se napravi inventura, godišnja inventura, popis, ustanovi se vidi dakle koliko iznosi ta roba, koliko iznosi ta roba, ukoliko visina cijena te robe premašuje onaj nisab u zlato i srebru, obaveza je dvojiti 2,5% zekata na tu trgovačku, na tu trgovačku robu. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Treba znati dakle da zekat na spomenute vrste imetka daje se određenoj skupini ljudi, kao što smo rekli, jel? Lipo i fetin mahsusa, određenoj skupini ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala, poznavajući da ljudi vole imetak, da ljudskim dušama dragi metak, sam od sebe Allah dželle džele propisao je kategorije, odredio kategorije ljudi koji zaslužuju da im se da zekat, koji zaslužuju da uzmu zekat, mogu da uzmu zekat. Allah subhanahu wa ta'ala sve te kategorije spomnio u 60. ajtu sure Tauba u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala innama sadaqatu lil fuqara'i wal mesakin wal amilina alaiha wal muallafati kulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa abni sabil faridatan min Allah. Wallahu alimun hakim. Dakle, doista zekat pripada samo siromasima. Ko su siromasi? Siromasi jesu oni koji nemaju ti neophodnih stvari, dakle, za život. Neophodnih uslova za život ni pola godine. Ni u pola. Nevoljnici. Njima pripada zekat samo. Nevoljnici jesu oni koji imaju tih neophodnih, dakle, uslova, ono što, što mu je potrebno, jeli, za život. Imaju, dakle, više od pola godine, ali nemaju cijelu godinu. Zatim onima koji skupljaju, onima koji skupljaju zekat, nisu to oni, nemojmo se zamajavati, nemojmo se trpati u te kategorije, tad ne ti hađija, dadni za mene zekat, živi bio, imam povjerenje u tebe, ti si taj koji ne. Dakle, onaj koji bude određen od vladara, od imama muslimana, od, od dakle, na većim, na većim jeli, položajama institucijama, taj dobiva dio od tog zakata koje on prikuplja, donosi, obračunava, dakle toj osobi kada mu ode pogleda savi meta koji ona posjeduje, zatim obračuna zekat, donese zekat, skladišti zekat, brine se o tome. Dakle, to je osoba kojoj se daje nešto, dakle, određeni procenat iz tog, iz tog zekata. Zatim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, vol mu allafati kulubuhum, i oni čija srca treba pridobiti. To su ugledne osobe, osobe vladari određenih naroda ili porodica, uglednih porodica, njima se daje kako bi dakle oni prešli na islam i za njima se povele njihovi narodi, povele, povele njihove porodice. Zatim, za otkup iz ropstva, za otkup iz ropstva, dakle daje se onima, jeli muslimanima, muslimankama koji su robovi ili koji su u zatvoru, daje im se da se otkupe, da postanu slobodni, da slobodno mogu obožavati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala od kojih će također muslimani imati koristi. Zatim prezadužen, prezaduženima pripada dio od zekata, to su dakle one osobe koje imaju dug, bez obzira bio on veliki ili mali, ali oni imaju mogućnosti da vrati taj dug. Pod uslovom da u tom dugu ne bude ništa od harama, ne bude od grijeha prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim pod svrhom na Allahom putu, prije svega odmah na početku misli se dakle za borca na Allahom putu. I putnik namjernik jeste dakle onaj putnik koji je krenuo na putovanje nestalom mu sredstava na samom jel, putovanju, daje mu se onoliko koliko mu je dovoljno da dođe do svoga odredišta, makar ta osoba kod svoje kuće je bila bogata makar imala i metka, krenula je na putovanje, nestalo je para, nestalo je novca, daju se onoliko iz zekata koliko je potrebno da dođe do svoga odredišta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to je propis odredba od Allaha, Allah je sve znajući i mudri. Kada pogledamo ove kategorije, vidjet da određene kategorije imaju, dakle, lično one koriste, Zatim također određene kategorije muslimani imaju od njih korist. Ukoliko prihvate islam, priključe se jeli, muslimanskoj zajednici, muslimanskoj skupini, muslimani će imati od njih koristi i vidimo da Allah subhanahu wa ta'la je mudrošću odredio ove kategorije, smudrošću odredio ove kategorije, propisao zekat mudrošću kako bi se ostvarila, postigla jaka, čvrsta, složna zajednica muslimana i vidimo također da islam ne gleda s podozrenjem na imetak, ne podništava i metak, već da usmjerava i metak kako da se na najbolji način dakle, utroši, na koje strane jeli, da se podijeli, da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 Molim da subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, da pomogne islam i muslimane da nas vrati njegovoj vjeri na najljepši način da nas sačuva svih iskušenja koja nećemo moći podnijeti na ovom putu do ovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Danas je dan petka, donosimo salavate i salame na Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wa salam, ko donese na njega jedan salavat i salam, Allah subhanahu wa ta'ala na njega donosi deset salavata. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, nik hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام